أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله propisi braka, stupanje u brak propisi razvoda braka i određena pitanja vezana za bračnu intimu, shodno koliko stignemo svega toga spomenuti. Zašto govoriti o propisima braka i razvoda braka? Mnogo je razloga, jedan od glavnih razloga jeste ono što smo spomenuli na početku, da svakim danom, alhamdulillah, imamo sve više omladini koja se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri i svaki dan imamo sliše omladine koja stupa u brak. Nažalost, živimo u podneblju gdje ljudi e, malo znaju o propisima kako i na koji način stupiti u brak po islamu. Naročito ako na to dodamo činjenicu koliko je u današnje vrijeme olakšana komunikacija između ljudi i žena putem Facebooka, interneta i tako dalje. Tako da veoma je bitno da čovjek zna šta može, šta ne može, šta smije, šta ne smije. Isto tako u pogledu razvoda braka, e, mnogo je prekršaja na terenu kada je u pitanju razvod braka. I na kraju ćemo, ako ostane vremena, ako i ne ostane vremena, to ćemo morati spomenuti u, u narednom predavanju, određeni savjeti kako i na koji način rješavati probleme u braku. Odakle dolaze problemi u braku i kako i na, na koji način najlakše rješavati probleme. <clears throat> Nažalost, živimo u vremenu kada se velik broj muslimana ugleda u zapadnjake u mnogo toga. Jedna od stvari jeste i odgađanje braka, što je svakako neispravno, Islamski učenjaci kada govori o braku i stupanju u brak kažu da je osnova, da je sunnet, da čovjek stupi u brak, sunnet. Ali u datom momentu stupanju u brak može biti vađiv, obaveza. I onaj ko to ne uradi, počinio je grijeh. Kada? Kada je čovjek imućan i kada se boji za sebe, znači da neće pasti u haram. Odnosno da će pasti u haram. Tada je njemu obaveza da stupi u brak. Kada bi uzeli ova dva pravila u praksu vidjeli bi da je mnogo mladinaca koji mogu da se ženi, koji su stituirani i s druge strane oni se boje. Jer danas samo ako si normalan da iziđeš na ulicu moraš se bojati za sebe i za svoju vjeru i moraš se bojati. Znači toliko je onaj razvrata na ulicama. Tako da u gledanju zapad u ovom momentu, znači kod njih, pošto oni, da Allah oprosti, kod njih ima pozitivni stvari u kojima su pretekli muslimane, ali ima negativnih gdje su se spustili na nivo koji je niži od nivoa životinja. Mnogi na zapadu sjedni na olovku izračuna i on kaže četiri puta mjesečno ću otići u javnu kuću, to me košta toliko, a ako se oženi moram kiriju, moram ovo, moram ono, moram vaku, moram nako, jeftinije mi je to i onda on znači, onaj kak se zove, zapostavlja brak. Dok mi muslimani znači ne gledamo na tu stvar takvu. S druge strane, oni koji su oženjeni znaju, a oni koji nisu, Allaha molimo da im da što prije da saznaju. Ne postoji na zemlji nešto što može smiriti čovjeka kao brak. Još ako nađe ljutu ženu, ma ima da se smiri kod tamburica. Svakako da se smiri. U svakom slučaju, <clears throat> Allah Đelešanu kaže وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا I jedan od dokaza njihovih je to što za vas od vrste vaše stvara ženu da se uz njih smirite. Znači to je prva stvar i nakon toga kaže uzvišeni Allah i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. Znači ovi neoženjeni, oni da znaju koliko se žena može voliti. oni bi se ženili već noćas, prije sutra. Znači to je Allahova milost i Allahov ajet. Allah ovo spominje u kontekstu šta su to ajeti na zemlji. Ajeti, kaže, na zemlji su da je Allah stvorio ženu da se muškarac uz nju smiri i to što je Allah učinio ljubav i samilost. To onog momenta kad se živi po islamu. Ali ako čovjek živi lapo, lapo, Živi, znači ima šest dresova, jedan dres nosi na ulici, dva dresa kad dođe kući i tada, znači ako ima šesto frendica na Facebooku, ona i tada nema tu smiraja, tada tu nema ljubavi. Ali onda kada se živi zaista po islamu, ljubav, samilost i harmonija koja može nastati u braku, ne može nastati nigdje drugo kao u braku. Tako da, znači, smiješno je govoriti ovdje o koristima koji proizilazi iz braka. Boži poslanik, alaih salatu wasalam, kaže Ja mašera men ta minkum ulba'ete felijete O skupino mladića, ko od vas može da se ženi, neka to učini. Naredba, naređuje. Na taj način će, kaže, zaštititi svoj spolni organ. Sačuvat će svoj pogled. Ako ne može, neka posti. Tako da znači najbolji način da se čovjek zaštiti od iskušenja jeste da stupi u brak. <clears throat> Prije nego što čovjek znači stupi u brak, postoji nešto što se zove prosidba. Islamski učenjaci u knjigama Fikha i prava redovno spominju poglavlje koji se zove hitbe, prosidba. Nažalost, mi ono malo propisa što prosjedbi znamo, nerijetko su neispravni. Pa ćemo zato mi e, kratko rezimiram spomenuti nekoliko propisa vezani za prosjedbu. Oni koji su naoženjeni, to njima treba lično, oni koji su oženjeni, hvala Allahu svakim danom sve više te naše omladine od naše braće i sestara, tako da i roditelji treba da poznaju propise prosjedbi. Tako da kada njihova čerka kaže da bi se udala, da ju znaju ukazati kako će ona da se uda. A isto tako ako ima neko sina da mu zna pojasniti kako bi se taj sin trebao da ženi. Prva stvar, šta je najbitnije gledati kod ženi kada se čovjek želi ženiti, to o tome nećemo dužiti. Najbitnija stvar jeste da čovjek gleda njenu vjeru. Normalno, mi to ne gledamo, pošto mi tražimo sebi žene preko Facebooka, preko Facebooka ne možeš vidjeti kakva je vjera, vidiš samo njenu ljepotu i to je to. Prva i najbitnija stvar i najskuplja stvar kod žene prilikom sklapanja braka jeste šta? Njena vjera, njen moral, njena čednost. Isto tako i za muškarce vrijedi u smislu, za žene vrijedi kada je u pitanju muškarac. Ne gleda se njegova fizička ljepota, je li nekin, neken, je li mu babo ministar ili šta je ovo, šta je ono. Sve su to popratni stvari i ne treba ih isključiti. Ali prvenstveno se gleda moral. Prvenstveno se gleda vjera. I zato oni bračni parovi koji to preskoče u životu, dosta puta, dosta puta, godinama imaju problema u braku zato što su preskočili ovu stepenicu. Prva i najbitnija stvar jeste vjera, moral, čednost, stid. Nakon toga dolazi ljepota, nakon toga dolazi porijeklo. Ja lično dosta puta, pogotovo studenti i ta populacija pitaju me, E, u vezi tih savjeta, koga ženiti, koga ne ženiti u smislu ima djevojka određena koju bi onda ženi. Ali kaže šejh, nije mi se svidjela fizički. Ja sam od ljudi koji zagovaraju da čovjek nakon što mu se žena svidi vjerski treba da mu se svidi i fizički. Isto tako i žena za muškarca. Naročito u današnjem vremenu, možda ta žena se tebi ne sviđa, neko drugi kad dođe, on će zalijepiti, a bivi za nju, to će njemu biti mi svijeta. Pusti neki on ženi, čoveče, ti sebi traži ženu koja te privlači vjerski, a isto tako i fizički, znači, onaj, veoma bitna stvar. Tako isto i za žene, znači, prvenstveno se gleda vjera, moral, čednost kod insana koji prosi ženu, ali isto tako onaj da se gleda i njegov fizički izgled, njegovo podijeklo, pa čak i njegov imetak. Islamski učenjaci prija Birvaktile nezaobilazno u svim knjigama su uvijek spominjali šta čovjek smije vidjeti kod žene koju prosi. Danas je to pitanje izumrlo, ne trebaš više to pitanje studirati. Znači samo smiješ ukucat na YouTube gore njeno ime i prijezime i onda ćeš vidjeti šta smiješ vidjeti, šta ne smiješ vidjeti. Znači, teško je danas naći insana koji nema Facebook profil i nerijetko se dešava da na tom Facebooku, a danas ćemo o tome govoriti, kad budemo govorili o savremenim pitanjima, da ljudi ne pravi mnogo prekršaja koristeći tu Allahu blagodat. Ipak, ako bi se desilo da zaluta u našu državu kakva sestrica koja ne izlazi iz kuće, i koja ne hoda po Facebooku, šta bi insan koji želi da je prosi smio da vidi kod te ženi? Generalno, prosac kada želi da se oženi sa ženom, treba da ode kod njene kući i da njenom ocu kaže da želi da se ženi i da želi da se upozna sa tom ženom. Prilikom upoznavanja smije da vidi od njenog tijela ono što žena smije da otkrije kad je u namazu. Smije da vidi njeno lice i njene ruke. Dosta puta smo to pojašnjavali pa se ljudi malo nekad i smiju, nekad i ne smiju. Lice će mu pokazati koliko je lijepa, a ruke će mu pokazati njeno tijelo. Znači ako su joj dugi prsti tanki, mršavi, ovoliki, znači i ona je sva onda mršava. Ako su joj ruke ko hljepčići nadošli, znači onda je svugdje malo punija i to je tu. U svakom slučaju znači ima da vidi njene ruke i da vidi njeno lice nema pravo da od nje traži da skini mahramu i da vidi njenu kosu. Osim u slučaju ako bi se desilo da čovjek vidi tu ženu bez njenog znanja. Kao što se desilo da je Boži poslanik Ali se ratu u više hadisa vjerodostojni i više ashaba, jedan od njih Džabir, da je rekao da je Džabir radijallahu ta'ala izrazio želju da ženi jednu ashabiku, pa mu je Boži poslanik kazao idi, sakri se pa je vidi. E u tom momentu, znači čovjek kada gleda ženu, a ona ne zna da će je vidjeti, kao u slučaju da žena iziže pred kuću bez mahrami. I u tom momentu je vidi taj čovjek koji je, znači želi prositi, u tom momentu ako vidi nešto više od njenog tijela, inšala to nije sporno. Ali kada dođe kući da gleda, znači djevojku koju želi da prosi i ženi, tada nema pravo da traži od nje da skine mahramu, već znači dovoljno je da vidi ono što onaj je prirodno otkriveno, a to je njeno lice i njene šake. Također, od pitanja vezani za prosjedbu jeste <clears throat> da čovjek, pazite, inače ova naša vjera sva zasnovana je na povjerenju. Sva vjera je zasnovana na povjerenju. Šta to znači? Sad kada mi idemo klanjati, niko neće doći, može provjeriti ko ima abdest, ko ne ima abdest. Čovjek koji ima milijarde, niko neće doći i reći njemu jesi dao zekijat ili nisi. Čovjek koji je došao na hađ i tako dalje. U islamu, sav islam je zasnovan na povjerenju. Tako i žendba. Čovjek može slagati ljude, ali ne može slagati Allaha. Tako da čovjek će početi gledati ženu onog momenta kada zaista ima namjeru da se ženi. Dok kod nas imate ljudi po 15 godina on siroma nesposoban da se oženi, gleda žene, razgleda, pogotovo ako traži drugu ženu. Tada znači imate slučajeve da ljudi po 10-15 godina tragaju po internetu, po Facebooku i tako, nesposobni da se oženi. Znači, čovjek ne treba da se igra sa Allahovim granicama. Ljudima može reći, ja hoću da se ženim pa gledam u ženu, to je, znači kod ljudi može proći, ali kod Allaha ne može. Znači onog momenta kada čovjek čvrsto donese odluku, tada ima pravo da počne gledati ženu za koju smatra da će njen roditelj i njeni roditelji dopustiti da je on isprosi. Tako da znači čuvajte se takvih stvari jer nerijetko nam se dešava da su ljudi tolerantni u pogledu znači gledanja u žene. Nakon toga <clears throat> imate jedno loše ubjeđenje kod nas našim prostorima, to je ta prosidba. Jedini propis koji je šerijet izuzeo u prosidbi jeste da je čovjeku dozvoljeno gledati ženu i sa njom razgovarati shodno, znači potrebi. Izvan toga, ta žena koju on prosi je za njega strankinja u svakom pogledu. Dok kod nas imate ubjeđenje onog momenta kada se momak i djevojka kao vjeri, kada se oni zaruče, kada je prosi, oni nakon toga idu u kino, idu na iskurzi, idu na more, idu na pijacu, ašikuju, dopisuju se, viđaju se, nema šta ne radi, što je sve neispravno. Čovjek kada hoće šerijetski da stupi u brak, ima pravo da ode kod te sestri, da je vidi i da sa njom razgovara. Ja lično savjetujem na osnovu ličnih nekih iskustava u kontaktu s ljudima ne treba mnogo žuriti prilikom stupanja u brak. Ovo je nešto što ne možete sad čuti. Znači ja znam kako je kod naših vraće i sestara koji praktikuju vjeru e, da postoji doza stida. I onda brat bilo koju sestru da vidi, on bi nju odmah sutra ženio. Nema, on je, njega je ufatila, je upala imana, on ne vidi nju osim ko huriju. Završena stvar, nepogrešiva. Ona njega vidi ko svog princa na konju, ona ne vidi i pri njemu ništa loše. Sve je najbolji. Možeš joj slaga šta hoćeš. Ne. Znači ne treba puno žuriti. Treba tu da bude više sastanaka, više sjela, više razgovora, više upoznavanja Onda nakon toga ako se ispostavi da onaj kak se zove jedna osoba je za drugu, inšala bi zna da stupe u brak, ako nisu, bolje je da tada prekinu nego da prekinu nakon stupanja u brak. Ali mi da, želimo da konstatiramo ovu činjenicu, a to je e, osoba koja želi da stupi s nekim u brak i došlo je do prosidbi, oni su u osnovi jedno drugome haram, nema ašikovanja, nema izlazaka, nema bespotrebnog dopisivanja, razgovora telefonom, osim znači u prisustvu treće osobi. Znači ispravan način kontakta žene koju čovjek želi da prosi jeste da to bude u prisustvu treći osobi. sodno mogućnosti, najbolje da bude otac ili majka. Nekada to nije izvodljivo iz razno raznih razloga koje ja ne želim da spominjem, ali minimalno što treba da bude izbjegavanje osamljivanja. Znači te dvije osobe se ne smiju samljivati, treba da bude treća osoba sodno znači, e, vremenu i prostoru. Nekada djevojka ima problema u poroci i kada bi došao neko ko praktikuje vjeru da je prosi, znači i njega i njubu i nji, bi i na Mars. Znači u takvoj situaciji se mora pribjeći nekim drugim znači opcijama, varijantama, ali u svemu tome je bitno da žena znači onaj da ne dolazi do osamljivanja, da ne, meni neki dan sam bio u travniku pitanje, piše Poljubac prije braka, kaže, jel to veliki ili mali grijeh? Nema poljubaca u islamu, dragi, kad se oženiš, ljubi se ako hoćeš 16 sati neprekidno. Ali dok se ne poženiš, znači nema nikako. E, i tako, znači, i dodir, i onaj, kako se zove, mnoge druge stvari su zabranjeni. Nakon toga, imate jedno E, hajde da kažemo, loše ubjeđenje kod našeg naroda, to je ako čovjek se kao zaruči sa djevojkom ili je prosi, gotovo. To je neispravno. To je tek početak prosidbi i to jest cilj da čovjek dođe, da se upozna i da nakon toga donese odluku. Ako sam ja zaprosio djevojku, mislim ono ja sad nije ja, neko drugi jer ja više ne smijem, ja sam oženjen, ali pa to je cilj sad da on donese odluku da je vidi, a sad dok je došao i pokucu na vrata da je vidi, mi moram je ženti To je greška. To je greška. To je tek otvaranje vrata da stupe u kontakt, da se vide, pa ako budu odgovarali jedno drugome, nek se uzmu. Ali ne treba znači vezivati to da ako je neko došao da prosi djevojku, da to znači da mora da je ženi. A ubjeđenje našeg naroda je takvo. Nakon toga <clears throat> Imate jednu činjenicu, tako lijepo i da i znate, u islamu je u osnovi gibet zabranjen. Da ugovaraš insana je zabranjeno. Ali, da vam dođe neko i da vas pita za određenu djevojku ili određenog brata, da pita i vi znate o njemu nešto negativno, tada vam je to obaveza da kažete. I to, se ne, to ne smatra se gibetom, ne smatra se ogovaranjem. Ali ćeš kazati ono što je obaveza da kažeš u granicama potrebi. Znači, ako te pitaju šta ja znam, klanja li i ti znaš da on ne klanja, ti kažeš ne klanja, ali mu je pokvaren jedan zub, pa ovako, pa nako, to nema više. Zube ostavi. Zube nek mu ona otvori usta, ko krokodilu vidi, zatvori, to je to. Ali ako pita klanja, ali kažeš, Boga mi, ono što ja o njemu znam da ne klanja. Ako znaš da ne klanja. Ako klanja, kažeš klanja. Ali hoću da kažem, ne treba se čovjek ono, pa šta ako kaže, možda neće doći do braka, baš to. Treba da kažeš, to je obaveza. Kao što ti ne bi volio da se uda tvoja čerka za nekog i on joj prešutio mnoge aferime, tako isto kad te neko upita za osobu, za čije ti aferime znaš, obaveza ti je kao savjet braću muslimanu. Imamo nekog brata gore, to je neki bracuka šuška sa nekim tamo, onaj, de, uzmite mu tu flašicu, Allah vas nagradio. Dajte mu neki kamiončić, nek si sa nečim drugim. Znači, dopušteno je, ako postoji potreba zatim da se čak kažu negativne osobine. Kaže kod nas, skudilo mu ga. Habibi, sam si sebe skudio, što nisi bio pametan, pa te ne morate niko skudit. Skudilo kao kazalo o njemu neke negativne osobine. Pa treba ti kad budi pametan i neće o tebi niko ništa pokazati negativno. Već imaš ima pun koširica i onda neko te samo kaže 10% ljudi te izbjegavaju. Normalna stvar. Znači to je dozvoljeno. Nakon toga jedno pitanje, onako interesantno i lijepo i da se zna kako bi se predrasude u našem podneblju razbijala, to je žena kao prosac. Kod nas kada bi čovjek došao i kazao određenom insanu, ja imam čerku, šta misliš da dođeš, da se upoznate, pa možda Allah dadne da bude tu braka, ovaj što me on pondio čerkova u upune svijest. Rekao, ba nemoguće čovječ, pa nisu ovo vremena shaba. I to bi se čak u, na, u narodu kod nas nije problem da čerka ide u disko, klisko, vako, nako, da nosi kako hoće, izlazi s kim hoće, dolazi s kim hoće, tu ništa nije problem. Ali da babo njen vidi lijepog momka u džami, kulturnog, lijepog, braćo Allah vas nagradio koji dolazite, nemojte gore više ići u zadnje sjedalište, imate ovdje praznih sjedalica, kod da imam osjećaj da volite gore sjeti u zadnjim sjedalicama kod sestara. Nemojte, imate ovdje praznih stolica koje su za muškarce. Znači, ostavili smo ženama u jednom prostoru veliki onaj, ajde kažemo vakum, a ovdje, babo, on zna kako će muškarca gledat. On kad se njoj predstavi na Facebook, Jesse, Hurio, evo me brate muslimanu, on njoj napiše kako on čisti zube sa mi svakom, kako je dobar Ona kaže, Allahu dragi, jeli, pa ovo je najbolji na planeti čime sam ja tu zaslužila da meni Allah... Po... A on troljav ko vreća, puna aferima, Habibi. Al kad dođeš kod babi, kad te babu uzmi na rengin, postoji ti šest pitanja, ti pocrveniš ko semafor, pobigneš iz kuće i to je to. E, babo kad vidi insana u džami, mlad, lijep, obrazovan, kulturan, Šta je sporno da čovjek kaže, dragi brate, meni je tako mi Allah, neki dan u jednom od naših gradova došao jedan brat, da ga Allah nagradi svakim dobrom, kaže ja imam čerku koja je, ajde nešto da ne govorim da se neko sad ne bi znao kome se radi, ali kad završava medicinu, šestu godinu, dogovorili smo se da ona dok studira nima momka. Evo sad završava medicinu, da te Allah nagradi, imaš nam preporučiti kakvog lijepog brata, da se njih dvoje upoznaju, pa možda Allah da da se uzmu pa sam im ja preporučio jednog lijepog brata i sad su u toku pregovori. E, znači, šta je tu sporno? Šta je tu sporno? Sve znači regulan, taj momak će otići, upoznaće se prvo sa njenim ocem, nakon toga upoznaće se sa tom djevojkom. To nije nikakvo, kako će to neki bolesni umovi shvatiti, prodavanje žena. Znači, to je samo, dragi brate, vidim da si česti, da si moralan, da si lijep, ja volim da imam takvog zeta. Dođi upoznaj se sa mojom čerkom jer u islamu i otac ima pravo na odabir i čerka. Vidjet ćete kad budemo govorili o uvjetima braka, nema braka bez dozvole staratelja. A isto tako nema braka bez dozvole djevojke. Otac ne može natjerati djevojku za koga će se udati. Dođi momak, lijep, ko, najljepši glumac. Babi se svidio, nema šta. Kaže, djevojka, meni se ne sviđa. Završena priča. I obrnuto. Djevojka kaže, meni se sviđa. A pa sviđa se zato što se fino počešlo lijepi mu zub, ima velik misvak. Babo kaže, meni se ne sviđa. Završena stvar, nema braka. Znači, babo u islamu ima dozvolu, žena ima dozvolu. Tako da znači, ako babo ponudi nekom momku lijepom, da se upozna s njegovom čerkom, to ne znači da je natjero da se uda. Ne, ono je kaže, ja sam vidio jednog lijepog momka, pozvao sam ga da dođe, da se upoznate, pa vidi, Ko što ti upoznaješ preko Facebooka, da jednog upozna i preko mene. Eto, to je to, ništa više. Nakon toga, ja pravno kažem, pa nešto da govorimo se privatno. Ja sam govorio to već neđe privatno. Znači, ja ću takvu svoju čirku davati da ja dođi ti malo kod mene paša sjedi, da ti ja malo vidim kakvi ti imaš mušica u glavi, da vidim ko si, šta si, kako razmišljaš, čiji si, odakle si. Lako je djevojčici od 18-20 godina prodat maglu čoveče, ja, mi znamo kako, šta priča sve može uraditi. Ali dođi ti kod nekoga koji je stariji od tebe, pa meni nešto slaži. E, to je druga priča. I zato kažem, znači, tu nema ništa loše. Nakon toga, šta su uvjeti ispravnosti braka. Prvo, da bi brak bio brak u islamu, mora da postoji šta? Mora da postoji muško i žensko, da hoće da stupi u brak. Nekada mi, kada smo čitali ovo u knjigama, nismo kontali što li je ulema ovo govorila, a ta naša ulema gleda daleko, daleko, daleko. Sada imate na zapadu, ja čitam, volim ja čitati ovako ove blentave vijesti. Oženio se, kaže, s krokodilom. Oženio se s laptopom. Oženio se s autom oženio, vjenčio, kaže, biciklom, s biciklom se oženio. I tako, oh, muško i muško, ma to više nije nikakav problem. Žensko i žensko, ma to, to je najnormalnija pojava. Ne, u islamu, no, nema, nema. Krakodil, nema. Fića, ništa. Laptop, ništa. U, u islamu se ženi muškaraca ženom. To je prvi uvjet. Druga stvar, uvjet jeste da dođe do znači jasne ponude da muškarac kaže ja želim da oženim vašu tu i tu čerku i da mu staratelj kaže da mi za tebe dajemo ovu našu čerku po imenu ta i ta i da ona kaže da pristajem. To su uvjeti. Imate nakon toga <clears throat> obavezno je da se e, strane zabrane, a o tome ćemo govoriti kada budemo govorili samo o propisima vezanim za žene. Znači zabrane smisla da djevojka nije čovjeku zabranjena iz bilo kojeg aspekta, da li krvno, da li tazbinski, da li po mlijeku. Kod nas to ne može doći do toga. Kod nas ako je 160. koljeno, kaže ne ženi, nema šta kaj njena, nene i moja nene zajedno ovce čuvale, ne mere kaj nema teorije, a a, familija, kaj pile su od iste koze mlijeko, ne mere. A hoćete da vam sad izvadim mobitel, juče pitanjem čovjek postavlja tako, koliko pitanja dolazi. Čovjek kaže, moja nene i njena nene tamo neđe Šest etetične čoveče, to ne može nijedan matičar spoji gdje su one, koja je tu familija. Kaže, ne daju da se ženimo, meni se djevojka sviđa, ja se njoj sviđam, ne mere, familija ste i završena stvar. To je pretjerivanje, u islamu imaju zabrane, ali znači u granicama i te zabrane. Također, znači, rekli smo, od uvjeta jeste starate, dozvola staratelja, Boži poslanik izrekao više hadisa gdje kaže La nikaha illa bi wali, nema braka bez dozvole staratelja. I onaj koji je ostario i koji ima djecu, on zna koliko je tu savršenstvu Islama se ogleda, da nema braka bez staratelja. Jer smo rekli, djevojka u tim godinama, pogotovo sad, znači kad ljudi imaju razno razna imena, lavovi islama, sablje islama, tevhidi, suze, i vako, nako, novotari, biseri islama, nema više ti kakvih ogrlica nemaš, biser islama, ma nema šta. I ona jadna ti, sam nadješ sebi ime lav islama. Gotovo, ona odmah padne, evo ga, ja jedva čekam da moj lav dođe. Gospodja, taj lav ujeda, bježi od njega. Zato staratelj ima svoju svrhu. To nije bezvezi. Božji poslanik ništa, znači uvjeri nije bezvezi propisano. Nakon toga, kako se zove, ne bi, da, ne bi želio da dođe do znači onaj pogrešnog shvatanja. Može doći uvjeri da žena nema staratelja. Ili nema oca, ili nema amidži, nema dajđi. Znači imaju, to su izuzetni situacije. Ali generalno mora biti Generalno mora biti dozvola staratelja. Staratelj, evo, nakon nabrzim ću vam pročitati ko može biti staratelj. Po redoslijedu, otac, djed, sin, unuk, brat, bratić, amiđa i tako dalje. Znači, muškarci, najbliži muškarci, ženi, znači, onaj, mogu da budu staratelji, ali po redoslijedu. Isto tako svjedoci. Uvjet za brak jeste svjedoci. Nažalost, nerijetko nam se dešava, naročito kad naša braća želi da se oženi po drugi put, tada mnogi ovi uvjeti se tresu ko Banja Luka, koji no, 49. 45. ne znam nija. Znači, tada se gleda malo tolerantnije. Ma, nemaju babi, pomrla je safa. Odjednom sve žene koje se hoće po drugi put sve su time neki, sve su i srebrenci, nijedna nima mami, nima babi, nima svjedoka, sve to neđe u magazama, neđe zaključano. Prvi brak, drugi brak, isti uvjeti. Zapamte danas pravilo. Hoćeš da se ženiš drugi put, isto tako babi na vrata i ja želim da se ženim. Imam već jednu ženu i tako dalje. U nas sve neki drugi brakovi nisu svi, ali većina, sve su to neko time, sve su neke žene, nemaju nikoga od muške loze. To Beara kada je spala s nebesa, nema ona, nikakvog muškarca nema u familiji. Imam svjedoka, nema ni svjedoka, neđe u mraku, neđe u magazi, neko i tako dalje. Kod studenata, Pričao sam ja nedavno na jednom predavanju, kad mi je došlo jedno pitanje putem interneta, jedna naša sestra kaže studiram i tako, imala sam kolegicu, nju su odveli tako u neku magazu i vjenčala se ona, nema svjedoka, nema niđe nikoga, tu samo Kaže, pa mi se ta sestra zgadila u smislu taj njen postupak. Ali pošto truhle jabuke, truhnu jedna od druge, kaže i ja sam za tri mjeseca u istu magazu ošla, i ja sam se potpisala. E sad je problem. Jer to je tajni brak, kad sutra zatrudniš ti da ide, ide, živiš kod svog babi, dolaziš kući, ne zna niko ništa, ali kao udata, a ah, odjednom stomak, šta je čeri, čega stomak? A, ah, išla u magazu. E, to je belaj. Nemojte se igrati, tuđa čast je svijeta u islamu. Imaš mogućnost da se ženiš, ženi se kako je Allah naredio. Nek zna tvoje selo, tvoja zgrada, tvoja čaršija da se ženiš. U islamu nema tajnih brakova. U islamu nema braka bez staratelja, roditelja i tako dalje. Imaju u svemu tome neki mali izuzeci, ali ovo su temelji od kojih mi nikako ne odustajemo. Isto tako, vjenčani dar, znači da bi brak bio validan, treba da se odredi vjenčani dar koji je svakako apsolutno pravo ženi. Znači, onaj vjenčani dar kojeg žena uzme prilikom sklapanja braka je njeno pravo i muž ako ga odmah ne isplati to je dugovanje. Mi nažalost dosta puta ljudi kada uvećaju ženi mehr onda nekako direktno i indirektno na nju djeluju daj ženo halali mi gore dole paša nije obaveza ti halali. Kao što si dužan, otišao si od nekog uzajmio pare i vraćaš mu isto tako ženi ako nisi isplatio mehr, to je njeno pravo, ima pravo da ga zadrži i nije obaveza da ti to halali. Znači, rekli smo da imaju tu tri vrste zabrana u braku, nećemo o tome govoriti zato što je to zaista dugo poglavlje. Imamo zabrane po krvi, imamo zabrane po tazbinstvu, imamo zabrane po mlijeku. Pazite, čovjek kada želi da se ženi mora paziti nove stvari. Za vrijeme Božijeg poslanika, hadisu Buhari i muslimu, desilo je se da je čovjek oženio sestru po mlijeku. Da vas Allah nagradi, sestre drage, da ako možete malo sam da pratite ono što se izlaže jer je ovo govor o Allahove vjeri. Znači, za vrijeme Božijeg poslanika je se desilo da je čovjek oženio sestru po mlijeku, nakon što mu je izrodila djecu. Tako da čovjek treba da pazi da slučajno se ne bi desilo, ne do Allah da uradi nešto što je zabranjeno. U islamu imate dvije vrste zabrane, imate trajni i privremeni. Određene zabrane su trajni, znači jednog momenta kada ti e, punica je čovjeku trajna zabrana. Sutra možeš razvesti ženu, ali ta punca je tebi trajno zabranjena. Imate privremeni zabrane u islamu, e, primjer radi svastika žena, e, ženina sestra, dok je čovjek oženjen sa jednom sestrom, drugu mu je zabrano ženiti. Ako se nekad razvede sa tom ženom, ima pravo da oženi njenu sestru po islamu, mu to nije zabranjeno. To su takozvani, e, znači, nisu trajni onaj privremeni zabrane u islamu. Nakon toga, to je nešto kratko o braku, osnovim, načinu, osnovnom načinu stupanja u brak. Nakon toga, razvod braka i određena pitanja vezana za razvod braka. Svakako, i u braka treba pristupiti ispravno. Znajte da je razvod braka zadnje rješenje, ali Allahova milost Zamislite da čovjek se oženi i nema pravo da razvede ženu. Nikako. To bi bila patnja, iskušenje, zato što se može desiti da čovjek, možda mu se žena svidi na prvi moment i, i on ženi i tako i živi godinu, dvije, tri i nakon toga, znači, ispostavi da ipak nisu jedno za drugo. Pa je Allahova milost to što je dopustio da se čovjek može razvesti od ženi. Ali, hvala Allahu, mi na našem podneblju nemamo problema sa tim. U arapskom svijetu, primjer radi, kod njih je problem veliki da se ljudi poigravaju s razvodom braka. Kako, tako da čovjek zbog najmanje sitnice razvede ženu, što je neispravno. Razvod braka je zadnje rješenje. Meni kad god ljudi dođu i savjet traži u braku, prvo što im kaže može li ikako da obstani brak. Razvod braka je zadnje rješenje. Ali hvala Allahu, kad je to dopustio. E sad, nerijetko nam se dešava da ljudi u pogledu braka, razvoda braka polupaju lončiće. Sad ćete vidjeti kroz uvjete. Evo samo jedan primjer. Koliko puta nam se dešava da čovjek razvede ženu? Deset puta. Meni dođe na, na e-mail pitanja gdje žena kaže ja više ne znam jesam li u braku ili nisam. Deset puta me čovjek razvodio, a u islamu, velik broj ljudi to ne zna, imaju tri razvoda. Prvi opozivi, drugi opozivi, treći ne opozivi. Ne može se više, ne može ta žena više biti žena. Osim na jedan način koji ćemo poslije pojasniti. Kod nas se dešava da ljudi po deset puta razvedu ženu. Sve nakon toga, imate potrebe, braću, da unosite stolice, imate vamo praznih mjesta. Ali evo za ovog našeg brata može tu da sjedne. Znači, ljudi mogu upasti, opet smo rekli vjera je povjerenje. Čovjek može razvesti ženu četiri puta i kaže ja sam je samo razveo dva puta. Između tebe i Allaha, Allah zna da je četiri puta, sve nakon trećeg puta je blud zinaluk. Jer ta žena nakon trećeg razvoda je kao i svaka druga žena na ulici. imaš pravo sa njom da stupiš u brak. Opasna stvar. Prva stvar da bi razvod braka bio validan jeste da bude osoba podobna u smislu da nema prisile. Znači, čovjeka da prisilimo da razvede ženu, ona koji razvede taj brak nije validan. Nakon toga, ovo je veoma bitno, termini razvoda braka. U šerijatu postoje dvije vrste razvoda braka u smislu termina. Imaju jasni termini i indirektni. Jasan termin je čovjek kaže ženi, ženo razvedena si. Taj razvod je pao bez obzira šalio se ili bila ozbilja. Čovjek pije sa ženom kafu i nakon šalka je, ženo, razvedena si. O paša, jedan se broji. Ma šalio se. To su stvari više nego ozbilje, nema tu šali. Boži poslanik kaže u hadisu, tri stvari i ozbilja i šala ozbilja je. Jedna od njih je razvod braka. Nema se šaliti sa razvodom braka. To je šta? Direktni razvod. Imamo indirektni razvod. Čovjek došao kući, Hanuma mu nakon 18 godina jednom presolila pitu i odmah je to dovoljno da se razvede žena. I on kaže, ženo, hajti malo kod svojih. E, ovaj izraz je indirektan. Mi kažemo njemu, šta si ciljao u srcu kad si joj rekao, idi malo kod svojih. Jesi li mislio, idi malo kući, nek te mama ponovo nauči kako se soli i pita, ili si mislio, ti si ženo razvedena. On tu može slagat, ali nas ljude, Allaha ne može. Znači normalno se može desiti da čovjek razvede ženu na taj način. Ona mu nije posolila pitu, njemu onaj to je veliki prekršaj, kaže ženo idi svojima. Želi da je razvede. To je razod braka. Znači indirektni termini, kod njih gledamo šta je u srcu. Ako je u srcu bila namjera se razvede, razvod je pao. Ako je bilo zaista ono nešto drugo, to je nešto drugo. Znači razvod braka. I zato u ovim razvodima braka ljudi petljaju Šta si mislio? Ma kaže, mislio sam da malo odi naučiti kod kuće kako se soli pita. Dobro, ali između tebe i Allaha. Znači, u islamu postoji dva opoziva braka i jedan neopozivi treći. Prvi put čovjek razvede ženu, može je ponovo ženiti. Drugi put je razvede, može je ponovo ženiti. Treći put je razveo. Završeno. Može je oženiti samo na jedan način. Da se ta žena ponovo uda za nekog, ali pravim brakom. Neprivremeni brak, ne pravu se uda i pod uvjetom da sa tim drugim mužem mora imati spolni odnos. Desilo se za vrijeme božih poslanika, ali se ratuje se nam, da jedna sabika razvila se od ashaba, pa se udala za drugog. Kad je vidjela kakav je drugi, shvatila kakav je bio prvi. Kaže, ja bi poslanića poslaniće se vratim kod Allahu, da se vratim ovom prvom. Kaže Allah poslanik, on je to rekao u metafori, a pošto naš jezik je tako siromašan, mi to možemo, moramo bez metafori reći, kaže ne, dok ne ni sa njim spolni odnos. Znači, u tom drugom braku, da bi poslije, prvo mora se udati pravu, ima namjeru, udajim se. Nakon toga mora spolno općiti sa tim drugim mužem. Nakon toga treći uvjet jeste da je on razvede. Nakon toga kad je on razvede i prođe priček, onaj prvi hađija mora opet doći na listu. Mimo toga, a vi plaći koliko hoćeš, ma ženo, ja znam kako ljudi dođi. Imamo, sad ćemo govoriti o uvjetima razvoda, imate rafalni razvod, tri od jednom. Pu, pu, pu. A, i nakon toga on odmah sve tri potroši. Nakon toga počnu djeca plaka, žena ošla svojim ostavila djecu. Kad on počne čupat sebi kosu, aj što joj dade sve tri odjednom, što nisam polako. E, paša, lagano, lagano. Znači, imamo dvije vrste termina za razvod braka. Direktni i indirektni. Direktni su direktni u svakom pogledu, indirektni gledamo šta je bila namjera. Nakon toga, <clears throat> ovdje pazite, ovo je sad sržovi tematiki. tematike da bi razvod braka bio validan i da bio po sunnetu. Imate, kao što kažu islamski učenjaci u knjigama prava, iako i veoma rijetko u fikhu se koristi taj termin, kaže sunetski razvod i novotarski razvod. U fikhu se veoma rijetko koristi termin novotarija zato što je to za akidu. Ali ovdje imate termin, kaže sunnitski razvod braka i novotarski. Šta je jedno, šta je drugo? da bi bio ispravan razvod braka treba da bude u periodu kada čovjek, znači kada je žena čista, znači nije u mjesečnici i u toj čistoći nije muž sa njom spavao. Allah mi kako je ova naša vjera lijepa. Kako čovjeka odgaja. Kako mi razvodimo žene? Čovjeku žena nije pitu posolila, je li ona u mjesečnici, je li ona u čistoći, je li sa njom spavao ništa. Ženo, razligu i završena stvar. Ne, ne, pogledaj šerijat kakve uvjete postavlja. Prvo, ne smije biti u mjesečnici. Drugo, mora biti čista, u čistoći, ali ne smiješ da si spavao sa njom u toj čistoći. Ako si spavao, nije ona presodila pitu, znaš šta moraš uraditi? Čekaš sljedeću mjesečnicu. Pa dok ona završi sa mjesečnicom, pa u onoj tamo čistoći, onda ti kaže ženo ti si razvedena. Aj, do tada ti 16 puta izgradniš, a bibi 16 puta ona tebi još pitu fino zasoli i kaže ženo sve je okej. Pogledajte kako nam šerija daje vremena da razmislimo. Ako od nas, ja dobijam pitanja, vi to čujete, kako idu e, rafalni onaj razvodi braka na brzinu. Toga ne, pogledajte kako šerijat daje vrijeme da razmisliš. Polaka, bivi, čekaj dok ti malo djeca počnu čupat kosu, dok malo, za, dok malo pampers moraš promijeniti pa smrdi, a vivi ti bi, ženo vraćaj se, vraćajte. Aj. Znači, prva stvar, mora biti u čistoći u kojoj čovjek nije sa ženom spavao. To je prvi uvjet. Drugi uvjet jeste da bude jedan razvod. Rafalno se nikad ne puca. Oni malo stariji znaju, u ratu se puca rafalno sam kad je neka gungula velika. U inače se puca pojedinačno. I u, ovim razvodna braka po jedan, po je polako, negru, haj tri, boće ćeš sam sebi čupat kosu. Prvo što je to novatarija, drugo Sad te ujela za srce, nakon 15 minuta kad moratiš pamper smijenjat, vidjet ćeš paša, kako je zoveš, vraćaj se. E, znači to su dva glavna uvjeta da bi razvod braka bio sunnitski, Da je u periodu čistoći, jer ovo imamo za ovo sve dokaze, nemamo vremena. Božijem poslaniku je došao Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu, razveo je ženu u periodu hajza. Pa se Allahov poslanik na njega žestoko naljutio. Znači, to je poigravanje sa lovim granicama. Znači, razvod braka mora biti u čistoći u kojoj čovjek nije spavao sa ženom i jedan razvod. Suprotno tome je sve je novotarija. Šta znači novotarija? Da čovjek razvede ženu u periodu mjesečnici. To je novotarija, zabranjeno. Ili da je razvede u čistoći, ona je čista, nije u mjesečnici, ali je prije toga u toj čistoći sa njom imao spolni odnos i to je zabranjeno. Ne smije. I treća stvar jeste da je razvede više od jednog puta, rafalno, dva put ili tri puta. To su znači odrednice razvodskog novotara. Nakon toga postoji jedno jako razilaženje da li taj novotarski razvod braka pada ili ne, o tome nećemo inšala pričati. <clears throat> Nakon toga imamo nekoliko stvari i time ćemo ako Bog da i završiti ovo naše druženje. Jesmo li potrošili vrijeme? Ostavit ćemo onaj savjete za kako postići bračnu harmoniju i kako rješavati probleme u braku za sljedeći ders. Ali sad ćemo samo spomenuti dvije ili tri stvari vezane za bračnu intimu. Svakako, vjerujem da velik broj vas zna da sam ja autor knjige koja se zove Islamski prišni bračni intimi. Ta knjiga više se ne može nabaviti u smislu prodaje, ali ako imate gdje da je nabavite, da je pročitate, svi oni koji nisu stupili u brak, dobro je da je pročitaju. Jer, nažalost, naša omladina o tome nije ništa slušala. Kod nas se o čovjekovim seksualnim potrebama u džamiji i na ovakvim predavanjima ne smije pričati. To je tabu tema. A u džamiji pogotovo. Kad te stari didovi čuli da u džamiji spomikneš riječ seks i seksualne potrebe, izbacili bi te iz džamije i zabranili bi ti čitav život da dođeš u džamiju. Zato što je to kao neka tabu tema. Allah poslanik alaih salatu wasalam je izrekao mnoge hadise koji se vezuju za tu tematiku i koju tu tematiku preciziraju. Allah Đelešanu na koliko mjesta u Kur'anu spominje propise koji se vezuju za bračnu intimu. Tako da to nisu nikakve tabu teme, to su tabu teme samo kod nas koji, onaj kako se zove, ne znamo te stvari i onda nam se dešava da naša omladina te stvari uči od zapada, uči na internetu, uči iz erotskih novina, iz porno filmova i onda znači napravi se tu mnogo prekršaja. Prvo što je prekršaj sama sam postupak. Gledanje erotskih filmova, čitanje erotskih, e, kak se zove, časopisa, sve je to zabranjeno, a nakon toga onda čovjek mnoge stvari pogrešno nauči. Bitno je čovjeku muslimanu i ženi muslimanki kada je u pitanju brak da zapamti sljedeće stvari da je muškarcu sa ženom zabranjeno dvoje. Da mu je zabranjeno da spolno opći u mjesečnici, u periodu mjesečnici i to je veliki grije. Zabranjeno. Allah Đeršanu je to jasno zabranio. Isto tako Allah poslanik ali se ratu u više vjerodostojnih hadisa je zabranio da čovjek spolno opći sa ženom u mjesečnici. Postoji jako razilaženje shodno tome da li su hadisi na tu temu vjerodostojni nisu. Ako bi se desilo da čovjek spolno opći sa ženom u periodu mjesečnici, da li mora da se iskupi određenom fidijom, iskupom ili ne. Ali znači svi su učenjaci jednoglasnog stava da je to haram, da je to zabranjeno. Da čovjek spolno opći sa ženom u periodu mjesečnici i da sa njom spolno opći u analni otvor. To je znači čak Boži poslanik u određenim hadisima nazvao nevjerstvom i kufrom. Do te mjeri. Tako da čovjek u neznanju može počiniti nešto što je Allah poslanik alaih salatu wasalam strogo zabranio. <clears throat> Imamo isto jedno pitanje, nadam se da ste mnogi od vas to već čuli, ali lijepo da se to ponovi i da se zna, to je da je šerijatom strogo zabranjeno širiti bračnu intimu. Nerijetko se dešava da ljudi polupaju lončiće, pa znači onaj pričaju o stvarima bračne intime drugima što je strogo zabranjeno. Allah poslanik alejhi salatu se je u određenim hadisima kazao da su to najgora stvorenja kod Allaha Đalešanu na sudnjem danu ljudi koji su s određenom ženom imali spolni čin, nakon toga su o tome govorili drugim ljudima. Samo po sebi to je gnusno, ali nažalost ko što mi muslimani, govorit ćemo danas o tome kada budemo govorili o propisima odjeći, mi muslimani kad su muškarci u pitanju, ono ma možemo, mi smo, ma muški, za, žene, Ma mi smo kada sve smo žene, žena se pred ženom smije presvući, muškarac pred muškarcom se smije presvući. Isto tako i govor. Pa žene sa ženama smiju malo o bračnim tim pričati. Ova priča o svom mužu, ova priča o svom. To je strogo zabranjeno. Strogo zabranjeno. Ni pred muškim, ni pred ženskim. Također, od stvari koje... Ja sam imao jedno prepisivanje isto sa jednom sestrom. E, gdje sam ja u ovom svom bračnom onaj, priručniku pisao o pitanju oralnog seksa, pa smo tamo konstatirali na osnovu govora islamskoj učenjaka da u tome nema ništa sporno. Onaj ko misli da je to za njega, nek to praktikuje, onaj ko misli da nije za njega, ne treba da to radi. Ali ima ljudi koji tim pitanjima pristupaju sa emocijama. Pa onda kažu ja mislim ovako, ja mislim onako. U islamu nema ja mislim, u islamu ima dokaz i na osnovu dokaza. Tako da znači ne postoji šerijatski dokaz koji bi oralni, oralno znači zadovoljavanje zabranjivao. Ako neko ne vidi da je to za njega ili nekome možda to ne odgovara, nije onaj kako se zove to nikakva obaveza. To je, braću moja draga i sestre, nešto što sam ja želio danas da, da kažem vezano za ovu tematiku. Ovdje imamo samo jedan papirić koji nam je došao od jedne, od jedne osobi, ne znamo je li muško ili je žena, na jednom računu od e, Binga. Prvo pitanje, polemika, je li sad gdje namore da je za žene bezbjedno da more ili ne? Poprilično komplikovano pitanje, u smislu komplikovano jezički. Je trebalo bi dovesti nekog onaj, kako se zove, kaligrafa da nam pročita, ali odgovorit ćemo. Znači, braću moja draga i ciljne sestre, ubijeđen sam da ste vi neki od vas vidjeli na jedan klip gdje sam ja dala oprost i govorio sam ja išao na more. Ja nisam izvor u šerijatu. Znači, moji postupci nisu izvor vjerini. Odlazak na more, ako ne nosi sa sobom nikakav šerijetski prekršaj, zašto da ga zabranimo? Allah Đerašanu kaže u Kur'anu ardi On je vama stvorio sve što je na zemlji. More je za nas stvoreno. E to sad što su ljudi zaprljali to more svojim postupcima, to je drugo. Što znači? Ako možeš otići na more, Nemojte da nam se dešava, evo jučer mi Hanuma priča, tamo jedna sestra išla u Ulci na tu plažu i znači da, da nasjednimo na nečiju priču. Pa odemo na plažu gdje su žene gole, gdje ima i gola plaža i ova plaža, pa odvojeni su muški od žena. I onda neko dođe i kaže, pa mi te žene inako gledamo na ulici, muškarci inako, šta ima vezi da se dole gledamo? Ima vezi. Znači da idemo na more, gdje znamo gdje ćemo vidjeti žene, ne može. Ali ako postoji opcija, a postoji, ja znam da postoji i može se, da čovjek bude na dijelu mora gdje nema nikog, da sađe korobizom kusom iz neke pećine i dole se kupa sam gdje nema nikoga, nema ništa sporno. Da ode negdje na neki dio ostrava gdje nema nikog, ja lično sam tako uradio, iznajmim sebi brod, odem sa svojom porodicom na mjesto gdje nema nikoga i zašto da ne uživam, zašto da se ne kupam. Tako da onaj odlazak na more, da, odlazak na more po svaku cijenu, ne. Znači pod uvjetima da čovjek ode i da tu njegov odlazak na more ne bude prepuno harama. Znači da čovjek ode onaj i da se čuva toga. Druga stvar ovdje nešto piše opet oblačenje haljini, ali obim struka je stegnut. Valjda da se može izmjeriti obim, da ne. Ne razumijem pitanje, ali danas kad budemo govorili o propisima odjeći za ženu, jedan od uvjeta E, da bi džilbab, odjeća za ženu bio validan ispravan jeste da je odjeća široka, da ne ucrtava dijelove tijela. Pa tako da ova odjeća strukirana, ako znači oslikava dijelove tijela, ona je svakako da bi trebalo da se izbjegava. Ima ovdje dosta ovih pitanja, ono je možda bilo bolje da se pročitaju. Malo da mogu da mogu nekim posjetiti, ćemo napiše e, Ne mogu ja, imam dva srca. I čitati tebe slušaj. Dobro. da idu Pa tako ćemo Ništa, mi ćemo uzeti, ovako ćemo čitati, što ima odgovor da olakša, što ne znadnemo, molimo Allah da nas poduči propisima njegove vjeri. Pa rekli smo nam do pola pet, nakon toga imamo ovdje opet dole znači neki sendviče, imamo onaj kako se zove neke sokove, idemo nakon toga na Ikindiju, vraćamo se sa Ikindije u 5.20 počinjemo sa trećim predavanjem. Jedna sestra je na svom Facebook profilu postavila sljedeći hadis poslanika ali se ratu selam je mrzio vidjeti ruku žene koja nema kanu na rukama e, Bejheqi. Da li je ovaj hadis ispravan? Sigurno da li ispravan ne znam, ali sam ga ja čitao u knjigama ljudi koji kada govori ne navodi hadise koji nisu vjerodostojni. Allah najbolje zna, mislim da je hadis vjerodostojan, ali to nije moja struka. Ovo neko pitanje, onaj, baš čudno, koji stav vi imate u vezi tekija, to jest o sufijama i turbetima? Onaj, o tome bi se moglo pričati mnogo toga, smiješno je govoriti sada ovako da kažemo sufije, tek je da ili ne. Ali sigurno, onaj kada su u pitanju e, velik broj ljudi koji su, e, ajde da kažemo, sljedbenici ili kako god da ih e, ovaj, koji se pripisuju redovima ovih ljudi, imaju dosta grešaka. Sama činjenica, znači, tekija u islamu ne postoji. U islamu nema termin tekija. U islamu nema termin turbe. Tako da onaj, e, nerijetko se dešava da Eh, ljudi koji se pripisuju ovim redovima mnoge, mnoge širijetske prekrišaje pravi. Onaj, sama činjenica turbeta u islamu ne postoji. Gradnja na kaburima je strogo zabranjena. Ulaz tu turbe, klanja tamo strogo zabranjeno. Eh, okretat, ne, ne smiješ okrenuti leđa turbetu, sve su to onaj. Onda uzdizanje šehova na nivo koji ne zaslužuje, probadanje, eh, mačevima, zikr zajednički, upadanje unesvijesti i mnoge druge stvari koje nemaju nikakve, nikakve veze sa islamom. Tako da, ali opet se ne može generalno za svakog čovjeka koji kaže ja sam sufija, da se kaže da su svi ljudi isti, istog nivoa. Znači, onaj, ali sigurno postoji kod te skupine ljudi mnogo šerijetskih prekršaja. Mnogo šerijetskih prekršaja, onaj, opet u samim sufijama postoji tarikati i znači u samim tarikatima postoji e, velikih razlika. Tako da na ovakvom jednom kratkom sjelu govoriti o tome je više nego nezahvalno generalno čovjek treba da se trudi da bude musliman, bez ikakvog imena. Ni sufija, ni ovaj, ni onaj musliman, da obožaje Allaha onako kako nam je Allah poslanik alaih salatu wasalam preporučio, da se čuva svega što je novotarija u vjeri, znači tako je jednostavno naći kod te skupine ljudi mnogo toga da je uvedeno u vjeru što nema nikakvog znači utemeljenja u vjeri i tako dalje. <clears throat> Kaže ovdje jedna sestra, pokrila sam se, hvala Allahu, prije dva mjeseca. Moja mama se još nikada nije pomirila s tim. dokli dakle, ljuta je na mene, da li je to grijeh meni? Molila sam je osam godina, znala sam da mi nije dužnost da ih molim za izvršavanje farza. govori mnogo kletvi tipa, haram ti svaka kap mlijeka i tako dalje. Ovo je jedno standardno pitanje naših podneblja, evo rekli smo to više puta našim dersovima, znači ja sam ubiđen da ova naša sestra koja se pokrila možda da je išla u disko, da je išla na onaj kak se zove ekskurzije, da je se znači ponašala nemoralno, ne bi joj ovakve klijetve govorili. Znači, ovo pitanje treba odgovor tim roditeljima da se rekne, oni pošto nisu tu, onaj, pa nećemo o tome mnogo dužiti, Allah najbolje zna, ova sestra ispravno radila, ove klijetve, inšala bizila, ne treba se bojati takvih klijetvi jer je čovjek onaj, bespravno su upućene na njega. Insan treba u ovakvim situacijama najjače oružje jeste da čovjek puno dovi Allahu Đelešanu i da bude što više dobročinstva prema roditeljima. Iako oni insana i kletu, iako insana bespravno napadaju, što više dobročinstva. Dobročinstvo je znači jedna čudna magija koja otvara ljudska srca. Tako da što više, što više dovi, što više dobročinstva, a inšala biznila daleko od toga da čovjek može biti griješan ako je ispunio Allahu subhanahu أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة